Денес мислев, па наредни три саботи да зборувам за една тема, каков треба да биде нашиот однос кон библиските пророќства за последното време. И мислев, седомте труби за кои што толку долго зборував, да биде пример, да го земам како пример на повеќе места, а да не испадне дека и понатаму зборувам за трубите, бидејќи таа тема официјално ја завршив. Затоа денес ќе зборувам нешто друго. Ако даде Господ живот и од следната сабота ќе почнем таа серија од три, ако не и повеќе, веројатно само три проповеди ќе бидат долу. Денес ќе зборувам за она што беше според мене и така реков минатата сабота, кога ја имав полуката, ја најавив денешната за најинтересната тема, крштевањето со Светиот Дух. Ја лично уживав кога синоќа ја поминав целата одново, дури во, на два различни јазика. И некако има впечаток дека времето не беше доволно денес за сестра Зорица и малку малку Ми беше жал заради тоа, бедеќи ова беше многу интересна тема. Но некои одговорите беа убави, што ги дадовте. И јас би сакал, бидеќи изразивте желба, да се и да се слуша и да се зборува малку почесто на оваа тема, јас би сакал да повторам некои важни мисли не од самата поука туку од она што некогаш сум го зборувал на, на истава тема, за крштавањето со Светиот Дух. Денес слушнавме многу и за пророкот Валам, слушнавме, мислам дека се спомена и Симон Магот, па би сакал да започнеме со него. Веќе ги споменавте и ги прочитавте текстовите за Јован Крстителот. Јас ве со вода. Во три синоптички евангелија тоа се кажува, дури и во четвртото, само со поинакви зборови. А они што доаѓа по мене, кому не сум достоен да му ги одврзам обувките, тој ќе ве крсти со свет дух, а некои евангелија велат и со оган. Марко вели само со свет дух, <clears throat> односно не го споменува огнот, а другите евангелисти го споменуваат, другите двајца синоптици го споменуваат и огнот. И едно интересно прашање што денес беше поставено и дори два пати го постави сестра Зорица, беше дали овие две крштевања со вода и со Свети Дух се случуваат истовремено. Јас би сакал да видиме какво беше искуството, поточно да се подсетиме на првата црква. И затоа ќе отвориме прво во значи, нешто што денес не беше кажувано на полка, да не повторувам исти работи. Дела на апостолите. Прво ќе отвориме во осма глава. Дела на апостолите, осма глава. Ке почнем да читам од четвртиот стих. Кој тоа да се збори како Савле ја прогонувал црквата, идниот апостол, и мнозина се распрснале од Јудеја, по сите предели на Јудеја и Самарија, односно од Русалим по сите предели на Јудеја и Самарија. И сега четвртиот стих вели, тие што се беа распрснале, сега одеа наоколу благовестувајки го Словото. Така и Филип, се споменува се тука, Слезе во еден самаријански град и таму им го проповедаше Христос, значи на самаријаните. На тие незнабошци кои што биле омразени во очите на евреите. Но внимавајте, шестот стих вели, народот еднодушно внимаваше на тоа што го зборуваше Филип. Од кого бил народот самаријански подготвен? за вака благопријатно примање на зборовите од Самаријанката, од чудото што Господ го направи тогаш со Самаријанката и како таа после им проповедаше на сите во низината околина. Народот еднодушно внимаваше на тоа што го зборува Филип, слушајки и гледајки ги чудата што ги правеше тој. Значи, самиот Филип правил силни дела од Светиот Дух. Зашто нечисти духови со голем вик излегува од оние во кои се наоѓа и мнозина неподвижни и сакати оздравува. И голема радост настана во тој град. Можеме да се замислиме. А во градот имаше еден човек по име Симон – Тој правеше магии и со тоа гов чудовидуваше народот од Самарија. Че каде успева магии, бајачки, успеваат кај пагански народи, успеваат кај неверници, како што беше денес нагласено во проповета. И самарјаните беа такви. Велејки за себе дека е тој голем човек. Значи, како и денеште медиумски звезди. Него го слушаа сите, од најмал до најголем и велеа, овој е силата Божија, наречена голема. Дори го нарекувале и сила Божија самарјаните. И при тоа под Божија подразмирале на вестинскиот Бог, значи не на некое паганско божество. А го слушаа внимателно затоа што подолго време ги беше восхитувал со своите магии. Интересно. Јас секјам во комунизмот, дојдо еднаш во, кога бев пето оделение, 85-та година. Значи, комунизам, не постои Бог, мајмунизам, сите тие глупости, ама во маги верува. Донесоа во моето основно училиште, донесоа магионичар. И да не ви кажам што све праве, а сето тоа беше во организација, значи, на училиштето и директорот и така натаму. И потоа кога станав верник, се, се сеќавав на тоа и се викам, види, види, не постоел Бог, а во силата демонска верува. Истото и тука. Сега 12 стих еден голем пресврт. Но кога му поверуваа на Филип, значи овие поранешни пагани, кои што се восхитуваа по магиите и сензационализмот на овој голем човек, голема звезда. Но кога му поверуваа на Филип, кој го проповедаше Евангелието за Царството Божјо и за името на Исус Христос, почнаа да се крштаваат мажи и жени се вели. Народ почна да се крштава. Илјадници, тоа значи илјадници. Ако в Верусалим се крстија илјадници, овдека можеме и повеќе. Тогаш поверува и самиот Симон. <laughs> Много интересно. Што велат? Во Босна ли го велат тоа, веројатно? Куд сви турци, Само овој не бил мал мујо, овој бил, овој бил големата медиумска звезда на самаријаните. <laughs> Големиот магионичар, овој бил Девид Копрфилд, или не знам како и постојат. Поверува и самиот Филип. И се крстил, вели. Замисте, го крстија и него. <laughs> Во името на Отецот Сенат и Светиот Дух. И не само тоа, постојано го придружуваше Филип. Значи, овој Симон, не треба може би да се сомневаме во искреността на до некаде на неговото крштевање и вера. Мегутоа, очигледно бил семе паднато крај. Каде паднало тоа? каде што на патот не го изедоа врапците, но која беше она семе каде што и фатило малку корен, почнало да расте, ама на каменито тло, значи не беше доволно плодно тоа тло. Не беше тоа семе засеено под лавок. И не беше таа вера на почеток, значи, се јавува кај на некаква вера, малку мине се тие што остануваат до крај. Има мнози на почеток веднаш се откажуваат или ќе најде прогонство, ќе најде искушение или нешто таму надвор поинтересно во нивниот живот или заради работа или заради не знам што, маш, жена, деца, фамилија, кариера или што сакате да речете. И тоа некако ќе спласне. Почетно воодушевување кое што спласнува и поминува. Самиот Симон ги воодушевувал луѓето, ги забавувал луѓето со своите магии и природно и верата да ја сватил така, како, како нешто како некој подобар производ од, од неговиот, но кој што и нема некоја подлабока цел, освен тоа, да биде како забава, како еден вид сензација, а кој што патем решава и разни практични проблеми. Се лекуваат болни, хроми, сакати, неподвижни и така натаму. И се разбира, да, добар бизнес, бидејќи тоа е Ако тоа го нема, тоа се е джабе. <laughs> Според мислењето на луѓето. И сега доаѓаме до 14 стих, Оно што е најинтересно. Кога слушна апостолите што беа во Ерусалим, дека Самарија го примила Словото Божио, ги пратија кај нив Петар и Јован. Мислам дека него го довршив 13-тиот пред тоа. Ај, да него одминеме вториот дел од стихот, вели, не само што го придружуваше Симон Филипа, току гледајки дела големи и чудеса што се вршеа, се восхи. Самиот Симон сега се восхитуваше на тоа. Значи, восхитувачот, што ги восхитувал другите со своите магии, сега се восхитувал на она што го правил Филип. Очевидно Филип правил поголеми дела. <laughs> да. Е сега, зошто кога мажи и жени можеме да предпоставиме илјадници, цел народ, бидеќи тука се вели Самарија го примила словото, цел народ, Цел народ го прима Словото Божјо и се крстиле со вода, со се Филип, и станале следбеници Христови. Зошто апостолите од Ерусалим ги праќаат сега Петар и Јован во Самарија? Зошто мораат да ги поратат? Се крстија со вода, се крстија. Не биле крстени со Светиот Дух. Значи, многу интересен а, случај. На почетокот, од историјата на црквата, гледаме дека воденото крштевање и крштевањето со Светиот Дух се временски, а може би и просторно, многу разграничени. Два разграничени чина. Филип, кој што бил дјакон, можел да крштава со вода како што може и секој старешина, не мора да биде апостол или епископ или проповедник. Мегитоа, за да биде крстен со светиот дух, требало да биде испратен апостол и тоа не е еден, току двајца. Во случајов Петар и Јован. За да бидат крстени со светиот дух и за да го примат светиот дух, тие што некогаш веќе се крстеле со вода и веќе станале христијани. И може би поминале многу денови како такви. Бидеќи за да се отиде од Ерусалим до Самарија, спрем неколку дена треба да поминат, а и проповедањето на Филип сигурно трајало повеќе недели, барем недели, ако не и месеци. Барем недели. Значи, оние што први биле крстени од Филипа, сигурно поминале неколку седмици како христијани, како верници, крстени, а се уште го немале примено Светиот Дух. Много интересно. Се прашам како изгледал нивниот христијански живот без Светиот Дух. Зошто, зошто постоело вакво големо разграничување помеѓу крстевањето со вода и крстевањето со духот? А потоа ќе видиме дека во случајот на незнабожците, кога незнабожците, кои што немале никаква формална врска со еврејската вера, бидеќи самарјаните имале барем некаква, верувале во истиот Бог и имале и свој ривалски храм на Гаризим, Самарија како град, односно старозаветниот Сихем била исто така позната во старозаветната историја како место за израелскиот народ, иако во овиот извор, нели, Самаријанката, сето тоа, има ли тие некаква врска со, ако не со евреите, со, кого, со кои што биле ривалски омразени, меѓу себе, барем со, со еврејскиот бог имале го признавале истиот Бог. Но, но, оние пак што немале никаква врска со единствениот вестински Бог, кај нив, кај нив се случува нешто поинакво. Ке дојдеме до таму. Значи, Петар и Јован се испратени да ги крштаваат со Свети Дух, бидеќи тука се вели 15 стих, тие штом слегоа, се мисли во Самарија, затоа што Јерусалим е висок. да се отиде било каде надвор од Јерусалим, треба да се слегува, <laughs> да се спушта човек. Тие што им слегува се помолија за нив, за да го примат Духот Свети, и сега 16-тиот стих вели, зашто се уште не беше слегол ниту на еден од нив, а само беа крстени во името на Господ Исус. Тука морам да направам една забелешка, бидејќи гледам дека се шири по интернет таа пропаганда. Дека наводно апостолите не крштавале во името на Отецот, Синот и Светиот Дух, дека наводно Матеј 28, 19 е додаден стих или преправен во четвртиот век од Римската црква, дека наводно првите христијани не се каштавале во името на Отецот, Синот и Светиот Дух. Туку се крштавале само во името Исусово, така гласи а, теоријата. Е, сега ќе видиме. Проблемот е што во, они велат во делата на апостолите, ако, што, ако читаме во делата на апостолите како се крштавале луѓето, гледаме дека се крштавале само во името на Исус. Во смисло не се крштавале во името на Отецот Синот и Светиот. Но тоа не е точно. Никаде во делата на апостолите не гледаме опис на крстеничката формула. Значи, никаде не пишува и кога Филип и сега подосна во истата глава се зборува, например, за етиопскиот евнух, кога влегува во водата и Филип рече, те крштевам во името на... Аха, так, таков опис нема во делата на апостолите. Само наративно се кажува, како во случајов сега, во 16 стих, дека беа крстени во името на Господ Исус. Тоа не значи дека во моментот на крштевањето, тој што ги крштевал не го изговорал Отецот и Светиот Дух. Како што Христос заповеда, крставајки ги во името на Отецот, Синот и Светиот Дух. Но зашто се, на, се споменува само Исусовото име? Зато што тоа било сегашната вистина. Тоа било битното. Сите евреи, и сите самаријани дори веруваа во Отецот може би и муслиманите ќе ни се придружат, иако тоа малко дискутабилно. <laughs> Дали веруваат во истиот Бог? <clears throat> Но, името Иисусово е беше каменот на сопнување. Синот Божи, Месијата, тоа е оно што, каде што се сопна евреите. И лежат сопнати, паднати 2000 години до ден денес. Тоа е сегашната вистина. И се уште е сегашна и за нив, и за муслиманите. 17 стих. Тогаш апостолите положија над нив раце и тие го примија Светиот Дух. И сега се вели, а Симон кога виде дека Духот Свети се дава со полагање раце од апостолите, Значи, и Симон сватил дека се ова две различни работи. Крштевањето со вода и крштевањето со свети дух. Тоа се две различни работи. Ова, едното го можел и Филип, <laughs> но ова го можеле само апостолите. Никој друг. До тогаш такво, такво било значи, правилото. Ако можеме така да наречеме, законитоста. Само кога апостолите полагале раце над некого, слегувал Светиот Дух врз И Симон кога види дека Духот Свети се дава со полагање раце од апостолите, им донесе пари и им рече, дајте ми и мене таа власт. Бидеќи само апостолите ја имале. Тоа го нагласувам, дека само апостолите ја имале таа власт. Та над кого и да ги положам рацете, да го преми Духот Свети. Много интересно. Сега за ово стана збор, <laughs> да не го повторувам, тоа не е темата. <clears throat> Зошто сакал <clears throat> Симон да ја има таа власт, за да го продава духот свети за пари. Много, много интересен бизнес. И апостол Павле ке предупреди подоцна дека мнози насметаат дека побожноста е трговија и малку иронично ќе потврди и на вистина голема трговија е побожноста. Ништо не сме донеле во овој свет и ништо нема да однесеме од него. <laughs> Колку интересни зборови. Каква е еднаквост. <laughs> Нула е еднакво на нула. Добро, след случајот со Симон, тука завршувам не, Симон повеќе нас не не интересира. И се префрламе веднаш во десетата глава. Дела на апостолите, десетата глава. Ке има време уште десетина минути да го покриеме и овој случај. Се до дела десета глава, кој се се крштевал и станувал христијанин? Значи, од 50-ница па овие наредни три и пол години до дела десета глава. Само евреите и, како што рековме, и самаријаните, значи они што верувале во израелскиот Бог. И сите прозелити, сите оние што предходно имале некаква врска со јудаизмот, со Израел, со синагогата, што биле странци или што живееле иако паганско потекло, ама живееле во Израел, живееле заедно со евреи и така натаму веќе биле упатени во обожувањето на единствениот вистински Бог. Но во десетата глава се случува нешто што ни самиот апостол Петар во католички очи најголемата звезда меѓу апостолите не бил подготвен да го свари. Значи, и самиот апостол Петр, замислите, цели пол години после Педесетница, некои предрасуди што си ги постоеле од порано, апостолите се уште си ги имале. А тоа била предрасудата дека не можеш да се спасиш ако не бидеш евреин. Нема спасение надвор од јудеизмот. Да, само со Христа се спасуваш. Да, без крстевање нема спасение. Ама само евреи. Ако сака некој куче да се спаси од надвор, или денес е подобро да се рече некој човек лик мајмун, согласно со науката, <laughs> што и прво треба да стане човек, значи прво треба да, мајмунот да стане евреин, да, тоа значи да стане човек, бидејќи евреите само себе си се сметале за луѓе, другите биле кучиње, животни. Прво треба да стане евреин, човек, па после да се крсти и со вода, и со свети дух. И еден апостол Петар тоа се уште си го верувал, како природна законитост. Требало светиот дух да му даде визија на Петар, и знаеме која е визија, со чаршахот и животните, само нема врска со исхраната таа визија, <laughs> па не треба така буквално да се свати, како што самиот Петар не е сватил буквално, како читаме таму на крајот, како он се ја протолкувал после визијата. Тука се споменуваат и влекачи земни, и птици небесни, и четири иножни, се и се што, змии, крокодили, и што сакате. Морал да ја добие Петар оваа визија за да биде подготвен, тој се уште не разбирал зашто добил ваква визија, се чудел, вели, за да биде подготвен за она што следува. Значи, замислите, замислите Петар да не ја добил оваа визија, а Корнели си ја добил. Корнели му се појавил ангел, му рекол, оди во Јопа, пронајде го во куќата на кожарот човекот по име Симон, се мисли на Петер, и така и така. И се замислите Корели да, да, да испратил гласници или самиот лично да дошол во Јопа и да го бара Петар, а Петар да не ја премел оваа визија, ништо. Што ке, дали, дали Корнели неговиот дом ке беа воопшто не крстени, дали ке беа посетени од Петар. Не затоа што Петар никош не би влегол во дом на незнабожец. Не би стапнал во паганска куќа. Па макар била тоа и римската палата, седиштето на гувернерот во Кесарија, каде што во чија што служба се наоѓал Корнели како капетан, што значи бил офицер над илјада војници, значи над 10 стотника И сега 19 стих од 10 глава, после овој мој, мој увовет, вели, и додека Петар размислуваше за видението, тој уште се чудел зашто добил вакво глупаво видение, со змији, со крокодили, со... и му се рече да коли и да јаде. Додека Петар се уште размислуваше за видението, духот му рече, ете та тројца луѓе. Тоа биле испратените од Корнили, 21 стих, Петер се срекева со нив и вели, јас сум, тој кога го барате, зошто сте дошле? А ти им одговорија, Корнили, а овде наречен стотник, Добро, може би бил само стотник, ќе видам оригиналот како е. Човек праведен и богобојазен, познат по своите добрини меѓу сиот јудејски народ, прими заповед од свет ангел да те повика во својот дом и да ги послуша твоите зборови. Тогаш Петр ги угостил нив внатре, а кога отешле следниот ден во Кесарија, кај што било седиштето на римскиот прокуратор, Корнили го чи ги чекаше, повикувајќи ги своите роднини, значи, повикал роднини и пријатели овој. Цела тајфа, слушатели. Додека Петар влегуваше, Корнили му дотрча во пресред, падна пред нозете негови и му се поклони. А Петра го потекне и му рече, стани и јас сум само човек. Римската офицер му се поклони на рибарот Петар, замислите. Како е ова можно? Заради светиот дух, <laughs> распира е можно. И им рече, 28 стих, сега Петр си ја кажува расудата?“ Вие знаете дека на човек јудеец му е забрането да се дружи или да оди кај човек од друг род. Но мене Бог ми покажа, е како Петар си ја толкува визијата. Значи, не дека земете нож, колете змии и крокодили и јадете. Но мене Господ ми покажа ниједен човек да не го нарекувам поган или нечист. Зато кога бев поканет, дојдов без двоумење. И сега ве прашувам, зошто ме повикавте? И Корнили одговори, пред четири дена се до овој ден постев, а во деветиот час се молев во својот дом. Одеднаш пред мене застана човек во светла облека и ми рече, Корнили, твојата молитва е услишена и за Твоите милости Бог си спомна. Затоа прати некого во Јопија и повикај го Симон, наречен Петар. Тој сега престојува на гости кај Симон Кожарот покрај морето. Затоа јас веднаш пратив луѓе по тебе и ти добро направи што дојде. <laughs> добро направи што дојде. Сега, сега пак ние сите стоиме пред Бога за да слушнеме се што ти е од Бога заповедано. Тогаш Петар ја отвори устата и рече, навистина сваќам дека Бог не гледа на лице. Сега во случајов тоа значи не гледа на националност. Туку напротив, нему му е мил во секој народ, оној кој има стравопочит кон него и постапува праведно. И сега следува проповета. Тој им го прати на синовите Израелови Словото, благовестувајќи мир преку Исус Христос, кој е Господ на сите. Вие знаете дека сето, вие знаете за сето оно што случуваше по цела Јудеја, почнувајќи од Галилеја, крштавањето што го проповедаше Јован, како Бог го помаза со Дух Свети и со сила Исус од Назарет, и како тој одеше вршејки добри дела и исцелувајќи ги сите што беше ги нападнал ѓаволот, зашто Бог беше со него. И ние сме сведоци за се што направи тој во земјата јудејска и во Јерусалим. Него го убија, приковувајќи го на крст. Него Бог го воскресна на третиот ден и му даде да се појави, но не на сиот народ, туку само нам, предизбрани од Бога сведоци, кои јадевме и пиевме со Него по Неговото воскреснување од мртвите. И ни заповеда да им проповедаме на луѓето и да сведочиме дека тој е од Бога определениот судија над живите и мртвите. И сите пророци сведочат за тоа, дека сега што ќе поверува во Него, ќе добие простување на гревовите преку Неговото име. До тука трае делот од Петровата проповед, бидејќи да <clears throat> ни се дава целата проповед. 44 стих вели, додека Петар уште ги зборуваше тие зборови, И сега се случува нешто чудно. Допрва Петар требал да се чуди на ова што се случи, што се случи. <laughs> Повторно крштевањето со Светиот Дух не се совпаѓа временски со воденото крштевање и за овие римјани незнабожци. Само со таа голема разлика е што Светиот Дух како што јас се секјам за моето искуство, овие луѓе го примиле пред да се крстат со вода. Не само што го примиле пред да се обрежат, пред да станат евреи, што никогаш не станале, туку се крстија со дух пред да се крстат со вода. Замислете. И сега не сум слободен да речем дека ова сега станало правило за сите незнабушци кои што се обракеле кон Христа. Мегутоа, еве, апостол Павле ги прашува галатјаните, како го примивте духот, вели. Преку послушноста на верата или преку некое законско дело, послушноста на верата, тоа беше одговорот што Павле го барал од нив. Тоа беше риторичко прашање, всушност, во посланиците. Послушноста на верата, кога сме поверувале, пред или после нашето водено крштење? Како кој, се разбира. Меѓутоа, тогаш кога сме поверувале, сме го примеле Светиот Дух. Ја не знам за вас, ја Тоа можем да го посведочим за себе. Гледам, тоа било случај со Корнели, тоа било случај со Галатјаните. Тодека Петар уште ги зборуваше тие зборови, Духот Свети слезе на сите што го слушаа Словото. Значи, сите тие роднини, пријатели на Корнели, а обрезаните верници што беа дојдени заедно со Петар, се изненадија, се изненадија, што дарот на Светиот Дух се излеа над незнабошците, над некрстени луѓе се излеа. Дарот на Светиот Дух. Замислете. Замислете да почне да видите цела група како излегуваат, пример од чајри да проповедаат во името Христово, да прават чуда, да да лекува, да крштава. Тоа е рамно на, на вакво нешто. Римјани, дори непријатели на Божиот народ, окупатори, воени лица, не само што не беа евреи далеко од тоа, туку се уште не биле ниту крстени со вода над нив се излеа Светиот Дух. Светиот Дух на вистина, и тоа многу ми се допаѓа тие Христови зборови. Ветрот дува каде што сака. И Светиот Дух дише каде што сака. Не може ни црквата да му постави правила на Светиот Дух како да работи. Светиот Дух ќе работи како што тој сака. Никакви црковни планови, никакви црковни правила, команди, ништо од сето тоа, ако не е според волјата на духот, нема да има успех. Духот како да си ги прекршил собствените правила што дотогаш постоеле во црквата, црковниот ред. Луѓето се крштавале со вода и може би ќе поминале цели седмици додека некој апостол дојде да ги крсти со свети дух. А сега гледаме нека Светиот Дух се излеал врз незнабожците уште пред да бидат крстени со вода. И се изненадија, со право се изненадија Петар и обрезаните верници, зашто ги слушаа како зборуваат на разни јазици. Значи, тоа не било нека обична сензација. Ги имаа пред себе истите докази за крстевањето со духот. Се разбира, нема врска со денешниот пентакостализм со една друга сатанска измома, но оно што апостолите го доживеале како искуство кога, кога на 50 тица го примија Светиот Дух, тие докази ги гледаа сега кај овие незнабовци. И како го возвеличуваат Бога, тогаш Петар рече, може ли некој да ја забрани водата, за да не бидат крстени оние кои го примијат Духот Свети како и ние? Со други зборови, може ли сега некој да им поставува услови на овие прво да се обрежат, да станат евреи, па не знам што друго и дури потоа да бидат крстени со вода, се разбира, не. Па тие веќе бидат крстени со Светиот Дух, тие веќе го примиле Христовото крстение. И сега некој да им забранува да го примат новото, крштевањето само со вода, и им заповеда да бидат крстени во името на Исус Христос. И потоа, тие го замолија да остане кај нив неколку дена. Со други зборови, Петр бил омилен гостин во нивниот дом. Не сакале толку бргу да се, да се раздалат од него. Ако читате сега понатаму 11 глава, што се случува? Кога апостолите и браката во Јудеја слушнаа дека и незнабошците го примили Словото Божио и кога Петар влезе во Иерусалим, обрезаните што беа со него го укорија. Почаа да го караат Петра. Велики, ти си бил кај необрезани луѓе и си јадел со ми. Апостолите, оние што беа крстени со Свети Дух, оние што имале власт да крштаваат со Свети Дух, три години на назад. Они од кого Симон магот барал да ја купи таа власт. Тие се уште ги има старите предрасади, кои што кај Петра биле променети благодарени на таа господова интервенција. Навистина, прекрасно искуство. Искуство кое што докажува дека духот дише таму каде што тој сака. И како што Елена Вајд напишала, еден од најумилените мои цитати, неизини, дека Господ сака само неговиот дух да биде цар во црквата. И во неа да не постојат никакви други закони, освен неговите. Нека му е фала и слава вечно. Амин.